літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы, выканаўца артыстка лікапташук. Апейка бачыў, не хацелі хлопцы ўжо глядзець на яго. Былі яны як чужыя. Барадаты ў цялячай шапцы не таіў злосці. Здаецца, казаў яшчэ адзін указчык знайшоўся. Але апейка не шкадаваў, была ўпэўненасць, што правільна павёў гаворку і няма чаго каго хваліць, хоць ён разумею праўду і болях, якіх, дурната нейкага Ярашчука кіраўніка выгнала з родных двароў. Гэтая Ярашчукова дурната, ды і страх. Але няхай яны ведаюць, што ёсць і іншая, большая праўда. Але трэба і да іх справядлівым быць. Ёсць у іх свая праўда, ёсць, і няма чаго хаваць гэта. Ды да ці так папрокі трэба ім цяпер. Парада цвярозая, разумная, вось што ім трэба найбольш. Не пашанцавала вам, сказаў апейка мякчэй, як бы з одумам. Хлопцы ўлавілі ў тоні яго гаворкі спачуванне. Тады зірнулі на яго недаверліва і дапытліва. Так, не пашанцавала. З кіраўніком, з Ярашчуком вашым. Усе трое прамаўчалі, але апейка прыкмеціў. Гэта спадабалася. Зноў як бы бліжэй, даверлівай сталі. Толькі той у цялячай шапцы зіркаў з-пад лба. Ярашчук, мабыць, ваша праўда, дурань. Апейка задумаўся і пачаў разважаць у голас. Толькі ж... Тут і так можна падумаць: Ярашчук, Ярашчук, Ярашчук, з боку прыклёпу. Да і то, канешне, праўда, нядоўгі ён госць, не сам уцячэ дак выганяць, раскусіць, што за птушка і мятлой пагоняць. Апейка заўважыў у бурадатага сумненне і запярэчыў тады цвёрда яму: « пагоняць, не сумнявайцеся, Раней ці пазней, пагоняць вашага ерашчука. У том і дзела, што мой пагоняць, адказаў барадаты. Ды позна, позна не будзе. Апейка гаварыў цвёрда, як бы ўсё ведаў загадзе і наперад. Ведаў толькі, зможа пераканаць іх, калі ўвогуле зможа іх пераканаць. Але не ў тым соль, працягваў апейка. Ярашчук, Ярашчуком, калгас – калгасам. Як сказаў нешта неабыяк важнае, зірнуў неабыяк з той жа цвёрдасцю, ведае цану таму, што кажа. Не на вецер кідае словы. Ну дык вось калгас, чтоб там не накруціў ярашчук, само сабой справа надзейная. І вось што ў гэтым галоўнае. Цёмнае яшчэ для многіх, новае, але, надзейная справа разумная і сваё возьме. Спакойна, упэўнена апейка папярэдзіў. Так што і тое глядзіце, як бы не пашкадавалі потым аб сабе, што з'язджаеце. Завязалася спрэчка, Пры калгасы звыклая для апейкі спрэчка, якую столькі разоў вёў ужо дома і якой давялося зноў весці тут на перасадцы. Апейка не мог казаць з упэўнасцю, што пераканаў іх ва ўсім, але каб задумаліся нанова, гэта ён бачыў, то дабіўся б. Як і раней стаяў на дарозе, палохаў усіх траіх ярашчук. Тут жа, каб і хацеў вярнуцца, дык з ярашчуком, як жыць, як працаваць, казалі хлопцы. Ну, калі буду бачыць каго-небудзь з вашых кіраўнікоў, то, скажу пра яго, заупэўніў апейка. Забяруць аднаго другога прышлюць, не ўзрадаваўся барадаты. Не, няхай скажа, А можа, што і людская будзе, запярэчыў той, што сядзеў на скрынцы. Ты скажы, ці напішы тым кіраўнікам. Скажу, адказаў апейка. Гаворка ўціхла. Трое маўчалі. Апейка адчуў, маўчалі таму, што ён ужо быў лішнім. Хацелі аб нечым памеркаваць між сабою, а можа гэта толькі здалося, можа ім проста не хацелася ні гаварыць, ні думаць. Апейка сказаў, што хоча спаць, што не спаў ноч. Узлёг на спінку лаўкі, стуліў галаву і пачуў, як хлопцы сталі адыходзіць. Ён вельмі хацеў заснуць, але сну не было. падышоў хлопец, пакрыкваў. Худы, чарнявы, насаты, са скураной сумкай на жываце, пачаў прыдаваць газеты і кніжкі. Апейка ўзяў газету, амаль абыякава папрасіў паказаць кніжкі, стаў перабіраць і, не спадзеўкі, натрапіў на знаёмы партрэт на вокладцы. Алесь маёвы, вясенні ветразі. Апейка амаль не лічачы даў грошы на кніжку, вярнуўся на лаўку. Тут уважліва дапытліва угледзеўся ў партрэт. Хлопец, акуратна прычасаны, у вышыванай святочнай сарочцы, з вясёлым і задуменным позіркам. З той жа дасціплівасцю, трывожнасцю апейка разгарнуў кніжачку. Першы верш быў яму знаёмы, чытаў ужо ў газеце, але апейка адчуў яго нібы нанова. І ўсё бачылася цяпер зусім інакш, як тыя тры ці чатыры месяцы, калі верш друкавалі ў газеце. Амаль дзіцячая, бязмежная радасць вясне, красаванню, якой быў поўны верш адгукалася ў апейкі з крухаю, неспакоем. З незвычайна вострым адчуваннем гартаў ён лісток за лістком, убіраў верш за вершам і чуў, як скруха і неспакой не толькі не адступаюць, але ўсё вашчэй кладуцца на душу. Ён перагарнуў апошнюю старонку з такім настроем, нібы чытаў пра няскладны лёс даверлівага шчырага хлопчыка, якога невядома за што пакрыўдзілі. Вакзал ні на хвіліну не ападаў гоманам. Усё завіхалася буфетчаца, цурчала піва, стаялі з кухлямі ля акна другія. Ігнат пра нешта гаваніў з двума прыяцелямі. Адзін з трох дзядзькоў, што сядзелі на воддаль, штосьці сказаў двум другім, стаў прыбірацца, здаецца, да касы. Да жанчыны з клункамі ігнатавай маткі – падышоў малады мужчына ў ватоўцы, сказаў, што будзе хутка вагон. «Багата вас тут?» – запыталася Анісся. Ігнатава матка сказала, «З нашага сяла шэсць сем'яў, а ўсяго з раёна паўсотня, не меней, будзе». Было што назіраць і слухаць. Апейка ўсё бачыў і чуў, але душу ціснулі тая скруха, трывожнасць, што асталіся ад кніжкі Алеся Маёвава. Прыйшло на думку: кніжка выйшла, мабыць, да той гісторыі, да артыкула ў газеце яе носяць, прапануюць таму, што ці прапусцілі гэты артыкульчык, ці проста не звязалі, што напісаў яе той самы нацдэмаўскі падбрыгеч. Думкі зноў доўга кружыліся вакол алеся, турбавалі загадкамі клопатам, непрыкметнага ўзрушаную галаву у лес успамін пра агаворку з дзядзькамі, перабраўшы нанова тое, што яны казалі, падумаў, колькі зла добрай справе можа зрабіць адзін бязлітасны дурань. Зразу ж нібы толькі і чакала гэтага думка, ускочыла, учапілася, а хіба няма такіх у тваім раёне таких, якія сваім бесталковым, неразумным наскокам бураць веру у добрае і калечаць справу. Апейка адагнаў прыкрае, павёў думку да сесіі, якая должна адбыцца. Важная гаворка будзе. Вялікія справы пачаліся, вялікія перамены ідуць. Жыццё ўсё набірае хаду, рэзка ідзе ў гару. Думкі перанеслі ў Маскву. Там толькі што ішоў пленум ЦК партыі, які рашаў надзвычай важныя пытанні сярод іх пытанні калектывізацыі. Шкада, няма яшчэ сённяшніх газет. Вось-вось павінны паявіцца у друку рашэнні. Факт тое, што рашыў пленум, будзе мець асаблівае значэнне для сесіі. У памяць прыйшло нядаўняе артыкул Сталіна год вялікага пералому, што быў надрукаваны ў правдзе сёмага лістапада да кастрычніцкай гадавіны. Апейка чытаў яго тады дома, як прыйшла газета ён зноў як і тыдзень назад калі толькі чытаў гэты артыкул там думаць ён выклікаў нялёгкі роздум сталін аб'явіў што калгасны рух дабіўся небывалых поспехаў што ў глыбіні сялянства адбыўся карэнны пералом у калгасным руху так пісаў сталін з'явілася новая, Сяляне ідуць у калгасы ўжо не асобнымі групамі, а цэлымі валасцямі, нават акругамі. Калі ёсць нездавальненне ў сялян, то выходзіла з артыкула адно тым, што іх не ўправляюцца забяспечваць машынамі і трактарамі. І тады, калі чытаў і цяпер, калі ўспамінаў, Апейка асабліва думаў пра тыя развагі Леніна, якія былі вытрымкамі ў артыкулі і павінны былі як бы падмацоўваць некаторыя вывады артыкула. Развагі Леніна вылучаліся глыбінёй. Нават кароткімі вытрымкамі яны памагалі апейку развязваць тыя цяжкія вузлы, якія завязала жыццё. Яны гэтыя думкі Леніна ва ўсім адпавядалі таму, што апейка бачыў у жыцці вакол сябе. Было відаць, як глыбока разумеў Ленін душу селяніна і цяжкасці, што стануць на шляху калгасаў. Ленін як бы папярэчваў ад паспешлівасці і лёгкасці, той лёгкасці, якая здавалася чулася часам і ў артыкуле і бянтэжыла апейку і зноў думкі апейкі кружыліся вакол ідэі ствараць калгасы гіганты. Апейку гэта ідэя захапляла размахам, але і тут, у каторы раз ужо ён стрымліваў одум, а як зрабіць гэта? Ці рэальна такое? І проста не мог уявіць, а як жа гэта будзе? Напрыклад, у яго раёне. Непрыкметна ў думкі зноў увайшла трывога. Чыстка, галенчык, чым жа гэта ўсё скончыцца? Што скажуць вышэй стаячая інстанцыя? Бо ён жа, Галенчык калі прыгразіўся, што будзе дабівацца свайго, то будзе, не сумнявайся. Гэты слоў на вецер не кідае. Апейка супакоіў сябе. Скончыцца добра. Ну зразумела, канешне, добра. Разбяруцца, скажуць дурню, што трэба. Але ж ты от разважай, злуйся попусту. За дурня, які адзін адданы, адзін пільны, зазлаваў ужо тады на сябе, а не, канешне, і думаць пра яго, кланяцца кожнаму дурню, няхай звягае, А ты рабі сваё. Ёсць суддзя найвышэйшы сумленне тваё. Апейка думаў там, у Юрывічах, ад'едзе і забудзе прыкрасці свае рассеяцца, і аж от табе рассеяўся. Праўда, гэта ад думак не ўцячэш. З думкамі стаяў у чарзе да кенца касы, каб закампасціраваць білет. З думкамі сядзеў зноў на лаўцы, да той пары, калі аб'явілі, што ідзе поезд, і пачалася мітусня, поўная бегу, галасоў і нецярплівасці. Гаркота ад думак чулася яшчэ калі на пероне ў людскім гомане, глядзеў, слухаў, як сунецца, адуваючыся белымі пыхкамі, пары чорны, важкі, нібы спатнелы паравоз. Як ідзе, адціскаючы людзей, крычыць: «Пастаранісь, чыгуначнік! Як бразгуюць буферы, пакалыхваючыся, рушаць мімо вагоны, вокны, дзверы, з праваднікамі і правадніцамі. Апейка за нісій зайшлі ў цёплы, абжыты другімі вагоне, і там знайшлі два вольныя месцы са столікам каля акна. Уладзіўшы чамадан, апейка ў акно бачыў, як яшчэ доўга не ападала метусня на пероне. Бачыў, як рушыў назад вокны вакзала, кран у пабеленай сцяне з надпісам «Кіпіток». Доўгія будыніны складаў. Раптам пайшла разнастайнасць хат, хлявоў, агародаў, закружылася пагойдваючыся поле. І было штосьці хорошее, нават супакойлівы ў мерным грукаце колаў, у самім бегу цягніка, па нязвыклым яшчэ заснежаным поле, з далёкімі і блізкімі лясамі і лясочкамі, з чарнатою блізкіх і далёкіх хат. калі апейка дарваў позірк ад акна, вагон ужо стаў жыць звычайным і спакойным сваім жыццём. За столікам па другі бок некалькі чалавек стукалі ў даміно, хтосьці за перагародкою вучыўся іграць на гармоніку, а недзе плакала дзіця. Побач зусім ён убачыў тую дзяўчыну, што чытала на вакзале, цяпер з ёю загаварваў стрыжаны чарнявы чырвонаармеец. Некалі чырвонаармейцаў спакойна сядзелі ў суседнім купе, усе ў шынялях, будзёнаўках, з вінтоўкамі, штыкі якіх былі насаджаны ўніз. Яшчэ двое такіх жа чырвонаармейцаў былі відно далей. Каманда ездзілі ці едуць на нейкае заданне, падумаў апейка. Блізка быў селянін, малады з барадою, нечым падобны да аднаго з тых, якія гаварылі з ім на вакзале. Апейка успомніў. «Думаеце, мала такіх тут, на вакзале?» Падумаў, што і праўда мусіць нямала. Кідаюць ад страху хаты, поле, зямлю. А ці мала сярод іх патрэбных, неабходных нават вёскам? І асабліва цяпер. Трэба ж неяк спыніць, затрымаць людзей у родных сёлах не даць, каб сяло траціла попусту людзей. Індустрыя, канешне, возьме сваё, багата возьмуць будоўлі, але трэба зберагчы іх і для поля, для зямлі. Трэба змагацца з іх страхам, цярпліва тлумачыць пра калгасы, прывіваць веру. Вось выхад. Яго паклікалі гуляць у даміно. Апейка сядзеў у шумлівай купцы дзядзькоў і хлопцаў, пакуль праз вагон не пайшоў стары прастуджаны праваднік. Бабруйск! Каму бабруйск, выходзьце! Адзін з прыцеляў, ці не самы гарачы галасісты выглянуў, нібы не верачы і пашкадаваў. Прыехалі. Ён усё ж дагуляў партыю даміно ўжо на стаянцы. Давольны выйгрышам скінуў чорныя костачкі ў мяшэчак, і ўрэзаўся ў чараду людзей, што ішлі ў вагон. Апейка вярнуўся на сваё месца. Жыхары вагона проста на вачах мяняліся. Новая змена з порсткім тупатам штурхаючыся, хапаючыся сапучы, разыходзілася па калідоры па ячэйках з чамаданамі з клункамі з мяшкамі чырвонаармейскай каманды ўжо не было сядзеў толькі адзін чарнявы мабыць адпускнік смеючыся зазірнуў у кніжку якую дзяўчына нібыта спрабавала чытаць апейка глядзеў на глядзеў на мітусню на пероне, разглядваў новых пасажыраў, глядзеў, як цягнік правіваецца праз блытаніну вуліц, вулічак, бляшаных ды гонтавых дахаў. І вочы мімаволі лавілі праявы чужога жыцця. Вось сані з дрывамі, пры іх дзве постаці, цётка гараджанка і вясковы дзядзька з пугаю. А вось чародка дзяцей, каля горкі на саначках з канькамі – забітая дошкай крама, і крыва павіслы, адарваны ад аднаго краю шыльда. Кружыліся за шыбкамі поле, ляскі, беглі вёскі, вагон прухка пакалыхвала. Спорны імклівы стук ад колаў унізе ўсё больш аддаляў роднае мястэчка. віды, новыя шыр, дарогі, снягі, усё падбігалі, потым знікалі, змяняліся, і ў гэтым імклівым лёце ўвесь час не адступалі, кружыліся думкі. Ахвотна думаў апейка пра добрае, цікавае, пра сесію, пра пленум, сустрэчы са знаёмымі і стараўся адагнаць трывожнае, назольнае, што прымушала ныць сэрца. Адганяў, а потым лавіў сябе на тым, што зноў думае пра тое, што вярэдзіць душу. Пра леся маёвага, пра галенчыка, пра башлыкова і пра брата. І ўвогуле думаў пра будучыню сваё, у якой паявілася, нядобрая невядомасць. Думаў пра тое, як жыць, як быць. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук